Honestamente, quiérete, comprométete a complacer al incompetente y bajarle los pies de la nube y ser su vecino de enfrente. Ya verás que bien te sientes que morimos de dentro hacia afuera. Que pisamos asfalto, territorio, carretera sin dinero en la cartera. Que poco queda pa' que escupa sangre en tu costado y seas polvo de estrella. Suspensión sienta anarquía microscópica, emulsiones emergentes, gente agnóstica que se autodiagnostica, Cien dioptrías. Si el miedo es tu filosofía, es tu mantra hipocondría, normal que te sientas fría. Si no gozas del calor de la empatía, te invito a delimitar lo que te retenía, te invito a preliminar futuras distopías, te invito a premeditar tu vida en armonía la que no rezan tu altar, la que apestan de cerca, pero no vas a tocar, la que llamas estrecha, frágil masculinidad, llévate a tu vanidad la que no sabes cuidar, la que crees que compite pero no tiene rival, la que esa estrecha, frágil masculinidad, llévate a tu dignidad a cenar, se la come siento no queda bien mismo constante, me encuentro al borde del abismo sin plegarias pa' que no me lance, que no he hecho los deberes, me subo por las paredes, empiezo a hacer lo que todos quieren, la punta del iceberg, me estoy poniendo la cuernos hipotermia y me ruegan silencio si tengo ánima porque me siento un simple cuerpo si no me anima y no me anima mina la moral si todo reside en la corteza cerebral yo no es por ti pagar pero me siento un vegetal si al menos me regaras te diría de aguantar pero me escupes en la cara ese veneno tan letal pero me escupes en la cara ese veneno tan letal veneno tan La mujer perfecta, la que no reza en La que ves tan de cerca pero no vas a tocar La que llamas estrecha, frágil masculinidad Llévate a tu vanidad a cenar dosis de realidad La mujer perfecta, la que no sabes cuidar La que crees que compite pero no tiene rival La que llamas estrecha, frágil masculinidad Llévate a tu dignidad a cenar, se la come la cara